Dobro večer. Ovaj, da li vi se bavite problemima ljudi da mogu da... Ja sam Pere iz Mhm. Jo, ovaj, popričao bi rado s vama, pošto ja čini mi se da je neki problem. E, Recite, ja ću pokušati ovaj... Osjetio sam predno mjesec dana. I to baš mi onako jako podrafilo. Gledao sam film sa Tom Cruzom, jako sam nekako, ne mogu da prestanem da mislim na njega. I počeli su da mi se sviđaju muškarci. Uh mhm. -huh. I ovaj, čak sam jednog kolegu pitao da imam usnoše, ja bi probao to. Uh mhm. -huh. Lupio mi šamar. On tebi? Onda da. A ništa, rekao sam, diskretan je pa neće nikom pričati. Uh mhm. -huh. A ovako, inače, vodio sam ljubav s jednim momkom. Uh mhm. -huh. Ali mi se baš nešto nije svidalo, bolelo me, pošto mi guzu stavljao. Uh -huh. Penis. I ove, ovaj, bolelo me jako, Pa ne znam, ja i dalje osjećam želju, ali me boli, ne znam šta da radim. Da li sam ja poremećen? Pa nisi poremećen, daleko toga da si poremećen, znaš. Ove, ovaj, a reci mi, e, nisam te baš razumao najbolje na početku, rekao si da ti se to desilo, ove, ovaj, da si to shvatio nedavno ili to... To sam shvatio pre mesec dana kad sam gledao film sa Tom Cruzom. A među vremenu si bio sa tim momkom? Nisam, nisam, to se sve dogodilo do dana današnjeg. Kažem ti, prvo sam startovao kolegu, lupi mi šamar, A dobro, niko ne zna na poslu za te moje. Da kažem gluposti, a što ti kaže da nisu. Pa sam onda našao ovako jednog momka, raspitao sam se, on je ovako gej, s njim se vodi ljubav, on mi ga stavlja guzu, ali me bolelo. Pa dobro, ali to kako je naš, tvoj i njegov seks, on je on izbio, ne znam kako je svaki biti takav, to može da se ovi i... Da... A misliš da moram da raširim guzu nekako? Ja sam negdje pročito da treba da, kao kad kenjam, kao kad serem, da uh, se naguzim, onda se šupak otvori više, onda ga mogu bolje primiti. Je to tačno? Pa, ako si pročito to je onda to, vjerovatno. Pa ništa, onda ću morat probati tako. Inače ovako, ja, ja ne znam, ja bojim se da nisam nastane, da nisam bolesan, da mi možda treba se lečim, pošto izgleda sam gej. Možda si u jejcu, pošto se mi time bavim u prevenciju. Pa ne, valjda to. Sve ako mi on nije preno, valjda nije. Stavio je kondom, ne mogu da mi tako širi, jel da? Da, cijelo sam ti kažem da me koristiš kondom. Dobro, koristit ću ja. Dobro, sa linije. I tako, znači nisam bolest. Nisam, nisam. Dobro, pozdravljam vas jako puno. Hvala. Tebe, čao. Doviđenja.